جوان مسلمان بدون که امت مسلمان در آتش افروخته شده توسط یهود و نصارا و منافقین می سوزد بر هر مسلمان صادق لازم است تا به اندازه توان و استطاعت خیش به این آتش آب بریزد ولو خیلی اندک هم باشد در غیر آن در روز استاخه در پیشگاه پروردگار عالمیان هیچ عذری نخواهیم داشت در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم عزمی جوان شکولت جزمش حسامی قاطع در خشم این مبارز زد انقلاب دیدم در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم عزمی جوان چکورت جزمش حسام خادع در خشم این مبارد سد انقلابی دم برخیز ای مجاهد که مروز امت را از گردش مصائب در پیچ و تاب دیدم برخیز ای مجاهد که مروز امت را از گردش مصائب در پیچ و تاب دیدم عمره از التجایم نور کلاه بیابم از مشرقی تو امروز آن آفتاب دیدم در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم عزمي جوان شكورة جزمش حسامي خادع ذا الخشم إن مبارز صد انقلاب دیدم برقی نگاهی تیزد یک عالم بسوزد در صورتی منیرت چشمی عقاب دیدم برقی نگاهی تزد يضع لما بسوزد در صورتي مذيرا تشميع قديدم خاموشي الجناهز اي مردين سيرت بنجاكي امتيرا را أندر عزاد ديدم در مكتبي جواني درسي شتاب ديدم در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم عزمی جوان چکورت جزمش حسام قادع در خشم این مبارز صد انقلاب دیدم چشمی امید من تو سوی تحسين جهد أمة درء كتابي دم چشمی امیدی من تو سوئي ترو درارم بحسي نجات أمة در این کتاب دیدم جای دیگر ندیدم حرف که دل بجوید از هزار عبارت که فصل باب دیدم در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم عزمی جوان چکورد جزمش حساب خادع در خشم این مبارز صد انقلاب دیدم یک دم تحرک کن تا لحظت بسازی چون شیخ محتسب را يكسر سر دم یک دم تحرک کن تا لحظت بسازی چون شیخ محتسب را یک سر دم یک دم تحرک کن تا لحظت بسازی چون شیخ محتسب را یک سر دم دیدم در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم عزمی جوان چکورت جزمش حسامی خادع در خشم این مبارد صد انقلاب دیدم در مکتبی جوانی درسی شتاب دیدم در آسمانی دیدش برخی شهاب دیدم عزمی جوان چکورت جزمش حسامی خادع در خشم این